غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. on je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, salatu wassalamu sallam, salatu wassalamu sallam. Ali rekao sam ja, svako mora imati zbirku. Znači, mi se pozivamo na Kur'an i sunnet, a nemamo sunnet. Gdje ti je sunnet? Na što se poziva? Gdje ti je knjiga se na što se pozivamo? Ako imaš Kur'an, moraš imati sunnet. Smo rekli da u prvom desu smo rekli da se mora hadisi ponajati kao što se ponavlja Kur'an. Jer oba dove je u redu? Znači morate nabaviti zbirke. Najmanju, najmanju ruku Buhari da imate. Kad pođete Buhari, da će Allah inšala muslim i ostale zbirke kasnije. Od Abdullah ibn Amr rekao je vjerovjesni sallallahu alaihi sallam je u jednom našem putovanju iz Mekke u Medinu izostao iza nas, pa ne se sustigao kada nam je vrijeme namaza i je bilo na izmaku. Mi smo uzmali abdest i počeli činiti mes po svojim nogama, a on povišenim glasom dva ili tri puta vikno. teško petama od paklene vatre. Hm? Znači ovo je hadith koji se prenosi u Buharijev zbirci. Znači tri puta je povišenim glasom rekao, teško petama od paklene vatre. Imam Buharija u ovom poglavlju je naveo, kaže, ko radi nauke podigne glas. Naveo to poglavlje, jednak naveo hadis za to poglavlje. Znači, znači oče kaže da je dozvoljeno podići glas upozoravajući nekoga ili podučavanje nekoga. Znači da s time da ga podučiš nešto da ga da ga upozoriš. Normalno, treba zavisno od situacije do situacije kome se obraćaš. To je korist, pišite to. Kažu da su ashabi samo potrali tada preko noge. znači nisu da oprali, su onda potrali. A drugi kažu da je ostalo onaj noge, neki dio od noge da je ostalo malo. Znači treba i noge čitati sve da se operu. Dobro, šta će čovjek uraditi, pitanje, šta će čovjek ako mu na tijelo ostalo neopravo? Može krenuti? Ha? Je li ispravan namaz? Znači, nije ispravan namaz, mora se lijepo da se vidi, znači da li čovjek opro se djeluje tijela. Korist iz, ovoga hadisa, znači, pranje nogu je obaveza, vađib, i nije dovoljno samo potirati kao što neki rade. A koja je to grupa koja rade? Rafida. Nisu šije, nego rafida jer oni voli da im se kaže šija. Jeste, zato im kažete otpadnici. To im ovaj dokaz da, da je obaveza oprat noge i da su pogriješili po tom postupku. Znači da se druga korist, znači da se moraju svi dijelovi tijela oprati. Ne smije da se ostane, na primjer, prst ili dio od pete ili, ili bilo koje, znači mora se, odavde se sve. Treća korist, upozoravanje nekoga možeš da povisiš glas Znači, dozvoljno produciranje glaska u podrži nekoga. Učeni ljudi dužni su neuke poučavati i upozoravati ih na zle posljedice. Znači, učeni ljudi obavezno na oni koji ne znaju da ih upozoravaju. Dozvoljno je uzmati mikrofon zato što se sa njim postiže dizanje tona, znači glasa. Znači, dozvoljno neki zabranjuju. Vama to možda nije poznato, ima koji zabranjuju uzmanje, kažu da je to novotarija, ali, ali dozvoljno je. Treba nagledavati braće muslimane i ako šta pogreše da ih upozoriš. Znači, kad, kad vidiš da je nešto pogriješio, znači, da gleda brata da nije šta pogriješio ili da ga upozoriš, a i on na tebi. Ne da tražiš mahane, nego ako vidiš da se nešto primijetio, da im bratski mu kažeš na najljepši način. Da, jer brat onaj koji ti šta, koji tu upozori, koji je na najljepši način, naravno. A ne onaj koji ti vidi da griješiš, on ti ništa ne kaže. Tako, brat? Znači, i onda ne da još pričaš iza, iza, tebe. Znači, brati je onaj koji te savjetuje, a ne onaj koji te ne savjetuje, a priča po svijetima o tebi nije dozvoljena, ostaviti svetsko za kasnije. Znači, ako neki propis mora odmah da se, da se kaže, ne smije se ostaviti za kasnije. Kao što sam sam znači. Nije ostavio da kasnije da kaže propis pranja nogu i tako to, nego odmah je rekao. Sljedeći korist, nije dovoljno u ibadu imati samo želju, nego mora da bude u skladu Kur'ana i sunnata. Jer danas dosta ljudi imaju želju za vjerom i on, ali ne radi po Kur'anu i sunnetu. Ko što ovdje, sahabi su imali želju da klanjaju, tako? Ali je ispravno da, da operu nakon noge, da sam potaru? Znači nije. Znači, iako su ashabi imali želju, jedno je želja i drugo je rad po Kur'anu sunnetu. Znači, treba imati dvoje. I želju i rad po Kur'anu sunnetu. Znači, danas dosta ljudi imaju želju i vole Allaha i vole poslanice ali rade suprotno Kur'anu sunnetu. Sljedeća korist, na svakom mjestu da podučavaš. Na putovanju, kod kuće, u školi, na poslu, na brdu, na odmaralištu, u mesčidu, Znači na svim. Vidite, poslanik je bio na putovanju sa ashabima i podučavao je. Znači nije rekao, e čekaj, dođemo u Meku ili Medinu pa ćemo sjest pa ćemo podučavati. Ne, znači podučavanje se na svim mjestima, gdje god se pruži prilika. Kažnjavat će se onaj koji ostavi dio tijela neupravno. Naređivanje dobro i odvraćanje zla. Ovo je dokaz za naređivanje dobro i odvraćanje zla, kao što poslanik sam radio. Naređivanje dobro i odvraćanje od zla. Odgovor onima koji samo pozivaju dobro, a niko nikako ne, ne onaj, taj ajet ili hadise koji upućuju na, na kaznu ili, te, kao što su koja grupa. Samo dobro, samo džennet, samo džennet, samo džennet. Nema da kaže, Boga im kuradi ovako, imamo džehennemska vatra, teblikovci. Znači, tablikovci samo pozivaju dobro, bratstvo, ljubav, ovo ono. A nikada kaže, neš, pazi, ako brate uradiš to i to, teško tega od džehennemske vatre. Kao što došlo u Dahizu. Teško petam od paklene vatre. Samo govore znači, o, hadisma, ljubav prema muslimanima, džennet, tako. Znači, ovo odgovor njima. Ponavljati ljudima više puta. A, ko što poznam, dva ili tri puta rekao. Teško petama od paklene vatre. Teško petama od paklene vatre. Znači, više puta je ponovio. Znači, podučavati treba više puta bi čovjek razumio i zapamtio. Ići na putovanje sa učenim čovjekom, zato što će se koristiti više sa njim nego kad si na dersu. Jer ćeš vidjeti njegovo ponašanje, kako hoda, kako sjedi, kako jede, kako, znači, koristit će se više nego na, samo na djecu samo. Ja na djecu je samo usmeno, ali vamo je praksa. Znači, treba gledati da se sa učenim ljudima, na, kao što su i polazili sa za sa na putovanje. I zbog čega mi danas nemam vraćaju znanje? Ne samo kod nas u Bosni, nego uopšte u svijetu. Zato što se danas malo ko druži sa učenim ljudima. Malo ko. Zato što te primijetiti oni koji su bili, proveli svoje vrijeme sa učenim, da su drugčiji nego ostala, ostali muslimani. Jer naučeno na ponašanje kao da se ponaša čovjek. Ne smije se gledat na nešto da je malo kad je u pitanju ibadet. Ne smije se gledat na nešto da je malo kad je u pitanju ibadet. Viš koliko ima sad da se izvuče s vama. Samo treba to provesti u praksu sve. Treba kad to kada kada kasnije sjednete i polako vidite, aha, šta je ovo. S ovim hadismom smo završili. Sad ćemo prijeći u poglavlje izražavanje muhaditha, one ko prenosi hadisa, To je poglavlje koje imam Buharija stavio u svojoj zbirci. Znači kako se izražava? Znači ona navodi, ovo su riječi ima Buharija, pričao nam je, saopštio nam je i obavijestio nas je. Znači to su stvari, jedni su, oni su slični jednim drugima, znači isto ima i značenje. Znači ili nam je pričao, ili nam je saopćio, ili obavijestio. To se sve navodi kod muhadisa, to inšallah u budućnosti to će vam možda trebati kad budete više ušli u, hadis. To ste učili možda sad iz Mustala hadisa, tako? Mm Tako? Prenosi se od ovog, on tako. Ono što on navio ovdje, nijam toliko to važno, to će vam više biti u budućnosti možda važnije. Ovo mi je samo važno da, da su bili, kad su prenosili hadise, da nisu ostali ništa. neću baš su tačno prenosili kako su i čuli i vidjeli i tako. Kaže, pričao nam je. Kad kaže ovaj pričano i on prenosi tako. Pa kaže, saopštio nam je i on prenos tako. Obavijestio nas je, znači, znači u, nisu svako od sebe svoj da govor, sve su prenos kako su vidjeli, kako su čuli, sve su prenos znači. To osnovno su bili znači. Onak navodi navodi kasnije neke hadise i u tome. Kod Ibn Ujejneta su bili izrazi. Priča nam je, izvijestio nas je, obavijestio nas je i čuo sam jednog. Od Ibn Mas'uda je govorio, Ibn Mas'ud je govorio, priča nam je Boži poslanci sallam, a on je iskren i kome se može vjerovati. Šekir prenosići od Abdullaha, izra, izražavao se, kako su, znači sad izražavali sam sahabi, ha? čuo sam od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, jednu riječ. A Huzefe je govorio, pričao nam je Boži poslanik, sallallahu alaihi dva haditha. Od Ebu Alije prenosit od Ibn Abasa, a on od vjerovjesnika, sallallahu alaihi Znači, ovo, a on, ovo je, ha? An. Kako zove taj? Kad se kaže an, ste ušli iz Mustafa hadisa, kaže o, Ebu Ali prenosi od Ibn Abasa, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi govorio prenosi od svoga preuzvišnog gospodara, a Enes je govorio od vjerovjesnika, i od, znači an, koji se prenosi od svoga uzvišnog gospodara od Ebu Horeid govoriše od vjerovjesnika al koji on prinos od vašeg uzvišenog gospodara. Znači to su izrazi koji su oni govorili. Znači, još jednom ukratko samo da Znači izraz koji su oni spominjali, pričao nam je, saopštio nam je i obavijestio nas je. Samo to su ukratko, znači što je ono. A to će ništa u budućnosti, da budete mu stara hadis dosta učiti, se stvari. Sljedeći hadis, on je u zbirci pod brojem 61. Zapišite isto, da budete imali 61. To naravno, po, naravskom, sad na bosanskom, na bosanskom nema i brojevi. Od Ibnu Omara, da je Božji poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Među drvećem ima jedno stablo kojeg list ne opada, kod kojeg list ne opada. I ono je slično muslimanu. Pa je upitao, recite mi, koje je to stablo? Svijet je mislio na neko stablo u pustinjama. Abdullah ibn Umar kaže, ja sam pomislio da je to palma ali sam se stidio reći. Potom su prisutni kazali, Božji poslaniće, reci nam, šta je to? To je palma, odgovorio on. Isto hadis 62, isti na to, ne morate pisati, znači isti je, malo samo razlika. Abdullah ibn Omer, znači sin od Omera radijallahu an, pristoje znači na sastanku gdje su bili stari ashabi. I bio ga, on je znao šta je na, na koje je stavlo mislio i nije rekao zbog starih Jeste, zašto je bio mlađi, on je znači, stidio se da, da govori pred starijima. A imao je deset godina. Poslom sam naveo je palmu da je ona, kako je naveo, slična muslimana, tako? Zbog čega? Zato što daje puno koristi. Znači daje plodove znači, i, i za ogrijev i za, za posude i, i za, onaj, za, za kuće da prije su se pravila, znači te, i temre, znači hurme se koristi, znači sve, isto tako i musliman isto. Uvijek u koristi. Znači uvijek, znači zato je naveo primjer. Koristi iz ovoga haditha, oba dva hadisa, dobro je postaviti pitanje učenicima da provjeriš njihovo znanje i da i postojiš na pažnju, da, pa, da obrate pažnju na predavanje. Pogotovo ako je predavanje dugačko. Zbog čega čovjek se možda ulijeni naš, pa počne misliti. Tako, pa kad postaviš pitanje, odmah će stati gledati. Opraviti će pažnju. Znači, pogotovo znači, da se postavi pitanje učenicima kada je dugački ders. Sljedeća korist, ugledne i starije ljude treba poštovati. U njihovom da društvu budeš pristojan i gorči što manje. Nije pohvalno uvijek biti stidan. Znači, nekada treba čovjek i da kaže, kao što ovo znači. Treba je da kaže, znači, znači nije uvijek pohvalno da, bude stidan. Kad je pitanje znanje, treba da se kaže. Normalno, pust će prednost starijima, ako niko od njih ne zna reći će on. Sljedeća, znači, stid je pohvalna stvar. Ponekad neuka bistra osoba može dati odgovor bolji nego učen čovjek. To može Allah dati kome hoće. Ali kao što smo rekli, iako je odgovorio na jedno pitanje ili je nešto znao, to ne, ne ga stepen da je on alim ili šeh ili profesor ili, ili da je neko znači, u, od da je učen. Znači jednostavno Allah mu dao tu da, da, da znali tu to pitanje da govori, a to ne uzdiže ga da on alim sada. Po tom pitanju jeste alim, učen, a nije po drugim pitanjima. To smo jučer govorili. Znači opet mu stepen ostaje da je neznalica, dok ne nauči tako, dok ne bude pripođavan. Zato ne mora da se stidi, ako čovjek nema nekog znanja, ne mora znaći da mala neće dati nešto, neka kaže slobodno. Pa ako je pogodio, pogodio, ako nije pogodio, ispreći to učenjan čovjek inša. Dozvoljeno davati primjere da shvate. Znači, ovo je znači, palma kao primjer znači, dobrog muslimana. Znači, primjer vodu. Ne mora biti svemu slična što su rekao da je slično. Znači, kad kaže, kao, što je posljedno rekao, i ona je slično muslimanu. Znači slično. Kad se kaže slično, to ne mora znači da su potpuno znači isti. Znači slično znači ima osobina isti. ti prednost ocu. Jer Omer isto bio na tom sjelu. A? Znači daje se prednost ocu uvijek svemu. A kad ne zna možeš se reći nalijepi na najljepši način. Znači ovdje u, u drugom hadismu naveli ljudi su misli na pustinska stabla. Ljudi. Znači opšte nije rekao dio ljudi. Znači, to se može, kad se kaže, možeš da navedeš, znači ljudi. A se potim podrazumija šta? Dio ljudi. Jer kad, kad se kaže ljudi, znači obuvat za tako, sve ljude na svijetu, tako? Znači, znači, možeš da to spomeneš, a misleći šta? Dio ljudi. Jer tada je bio dio ashaba. A ovdje ljudi su mislili. Nisu svi mislili, tako? Znači, možeš navesti opšte, a da znači dio od ljudi. Ništa ne utječe na nijet ako čovjek voli svoje dijete. Znači, to znam? I svojim ćemo danas se vršiti, mi se više vreme više do pike. Subhanika vama, hamdu šalate staklitu. غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء وارتضيناها غباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة الطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا وكنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا غربا غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياه غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الله إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا طوبى للغرباء غرباء غرباء